valideyn haqlarına fikir verin. Valideyn dedikdə ana və ata nəzərdə tutulur. Hər birimizin, hər bir varlığın, hər bir insanın bu dünyaya gəlməsinin əsas səbəbi bunlardır. Nəinki valideyn, hətta valideyn olmayan yaşlı bir insana dinimiz əmr edir ki, onun haqqını vergi ilə, ona hörmət elə ilə. Rasulullah s.ə.v deyir ki, hər hansı bir gənc, cavan, bir yaşlı kişiyə ikram edərsə, hörmət elərsə, xidmət edərsə, o insan deyir, yaşlandıqca, yaşlandıqda Allah ona xidmət eləyən bir gənc nəsib eləyər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz valideynlərinin ölümünə vəfatına, onlara çatmamağına üzülürdü. Deyir, Allahdan istədim ki, anamın qəbrini ziyarət etməyə izin versin. Deyir, mənə izin verdi. Rasulullah s.ə.v anasının qəbrini ziyarət edərkən hönkür-hönkür ağlayır. Ana həsrətlə. Çünki Rasulullah s.ə.v 6 yaşındaykən anasını itirmişdir. Atas, anasını itirmişdir, atasını isə dünyaya gəlməməzdən qabaq. Valideyn hörməti, mərfəti hər bir övladın üzərində əziz qardaşlarım böyük bir vacibdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə bir çox ayətlərdə öz haqqı ilə valideyn haqlarını bərabər gətirir. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Allaha ibadət edin. Ona heç bir şey şərik qoşmayın. Valideynlərinizə gözəl davranın. Hətta valideyn kafir olsa belə, müşrik olsa belə, nəinki müşrik kafir olsa belə, səni dindən yayındırmağa çalışsa belə, valideynin haqq hüququ sənin üzərindən düşmür. Bunu Allah Quran-ı Kərimdə deyir. Loğman surasında. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Əgər sənin valideynlərin, anan və atan səni Allaha ortaq qoşmağa çağırsalar, zorlasalar, vadar etsələr, onların bu sözünə qulaq asma. Bu şeydə onlara itaat eləmə. Həmin insanlarla gözəl davran gələn. Kimsə dini öz ağlı ilə yoza bilməz. Öz istəyi ilə, öz istəklərinə uyğun, havasına uyğun təvil edə bilməz. Küfür çox sərt bir şey. Müsəlman küfürdən nifrət etməlidir, şirkdən nifrət etməlidir, əhlindən nifrət etməlidir. Amma bu nifrət həddi aşmağa vadar etməməlidir. Ona görə qardaşlar, valideynlərə hörmətsiz et, hörmətsizlik etməkdən qorxmalısan ki, bil ki, Allah da səni övladınla ibtila eləyəcək yoxsa. Qissanı hamınız bilirsiniz. Atasını kəsməyə aparan övlad. Bir övlad atasını, bunu ədəbiyyat kitablarına da yazıblar, Rasullahın hədisindən götürüb, dəyişdirərək, formalaşdıraraq Lakin bu şəriətdə, hədisdə var. Muhammed s.ə.v deyir, bir gənc oğlan gəncliyini yaşaya bilmir. Yəni, atasının qocalığı onu biraz yayındırır. Çünki övladını haramdan çəkindirir. Övladını yaxşı yola çağırır. Bəzən gənclərin düşüncələri dayaz olduğuna görə bu böyük xatadır, qardaşlar valideyni onu hər hansı bir münkerdən çəkindirəndə düşünür ki, ay ata, sən nə bilirsən e, bu məsələləri? Yaşlı adamsan, qocalmışsan, sən bu şeyləri anlamazsan. <laughs> Böyük xatadır bu. Böyük bir şəxsiyyətə təhqirdir bu. Bu, valide, bu övladın səfihliyinə və ağlının dayazdığına dəlalət edir. Övlad, at, at, valideyn yaşamış olur. Sən keçən günləri o görmüş olur. O sana etdiyi hər nəsiyyət, dırnaq arasında qızıl su ilə yazılmağa layiqdir. Küçümsəmə. Bu övlad atasını aparıb kəsməyə uzaq bir yerə, cəmaat görməsin deyə, eyb olar deyə. Uzaqlara aparır, uzaqlara daşıyır bunu. Aparır bir ağacın dibinə çatanda atası deyir ki, məni burada kəsməqinə. Övlad duruxub qalır. Kim dedi ki, mənim atama mən onu kəsməyə gətirmişəm? Onu öldürməyə gətirmişəm. Deyir ki, məni burada kəsmə. Məni apar, o birisi ağacın dibində kəs. Deyir, ey ata, sənə kim dedi mən səni bura kəsməyə gətirdiyimi? Deyir, bildim bunu. Çünki mən atamı o ağacın dibində kəsmişəm, deyir. Baxın, sən valideynine necə olacaqsan, o şəkildə övlada e, sahib olacaqsan. Qorux ki ilə sən də bir gün qocalacaqsan. Əsl mənada bir valideynin arvada, oğla, uşağa əli gətirirkən ehtiyacı yoxdur. Paltarını da yeyə bilər, yeməyini də biçirə bilər. Övlada, zövcəyə ən çox ehtiyacı əldən ayaqdan düşdüyü gündür. O gün də ey övlad, sən atanın qoca sayıb da haqqına girib də məhsuliyyətsizlik edərək küçümsəmə kişini, valideynlərini. Sahabələri daima xeyir işlər maraqlandırardı. Bir nəfər gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, üzərində ən çox haqqı olan kimdir? Rasulullah s.ə.v deyir ki, anandır. Sonra kimdir deyir ya Rasulullah? Deyir, anandır. Sonra kimdir ya Rasulullah? Deyir, anandır. Sonra kimdir? De, atandır. Qardaşlar, bilirsiniz, valideyn bir övladı, ana bir övladı dünyaya gətirmək üçün nə qədər əziyyət çəkir? Dərisinin rənginə kimi dəyişir, ağzının dadına kimi itirir, saçına kimi tökülür. Səni dünyaya gətirərkən ölümün acısının yarısını dadır və sonra atmır səni təmizləyir çirkinliklərdən. Heç bir adam gəlib sənə baxa bilməyən vaxtı sənə baxır. Gecələri yatmır ki, sən yatasan. Oyaq durur ki, birdən susuyarsan. Qışda əli üstündə olur ki, üşüyərsən üstün açılar. Atan sən xəstələnəndə xəstələnir. Çox valideynlər övladını xəstə görəndə özünün xəstə olmağını istəyir ki, övladının bu gününü görməyəydi. Sənə bu, bu cür zəhməti və həsri, bu cür zəhməti həsr eləyən bir valideynə qarşı bu günlərdən keçdikdən sonra unutmağın ədalət hesab olunan? Xeyr. Bu dəvətin bir qoludur, qardaşlar. İslamın ucalığını hər kəsə subut eləyən bir dindir bu. İslam dinində qoca evi deyilən bir şey yoxdur. Çünki övladın üzərində vacibdir valideynə baxmaq. Qocaldıqdan sonra aparıb qocalıq evinə atmaq yoxdur şəriətdə. İslam dini bunu ilə fəxr eləyir. Müsəlmanlar bunu ilə fəxr eləyir. Bir nəfər olur. <coughs> Peyğəmbər sallallahu dövründə anasını belində həcc elətdirir. Belində. Həc, əziz qardaşlarım, bilirsiniz, bir kilometr dairədən ibarət deyil. Uzun məsafələr var. Kəbə ilə Arafanın arası, Arafa ilə Müzdəlifənin, Müzdəlifə ilə Minanın. İnsan bəlkə də su qabını daşımağa, baxın, yarım litr suyu daşımaq istəmir. Məsafə uzaqdır, hava istidir. Hər tərəfdə əqrəb ola bilər, ilan ola bilər. O vaxtı çox çətin olur. Anasını daşıyıb belində. Bütün haccın hamısını. Sonra anası vəfat eləyir. Gəlir deyir ki, ya Rasulallah, anayım haqqını ödəmiş oldun mu? Deyir, anan səni doğurarkən keçirdiyi bir sancını belə yerinə yetirməmişsin. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, ya Rasulallah, mən anayım haqqını ödədimmi? Deyir, xeyr. İndiki haqqı odur ki, anan üçün daima dua eləyən. Bu iki tərəfli xeyirdir. Birincisi, sənin mənzilini və bu anaya ata hörmətin Allah qatında mənzilini, məqamın ucaldı. İkincisi də sənə o şəkildə xidmət edən övladlar nəsib olur.